To što si praktikovao cijeli svoj život Allahom vjeru, bio Allah pokoran, žurio sa pogodnosti, i tvrdio vjeru, međutim pred kraj svoga života se ostavio. Znaj da ti to neće ništa koristiti. Znaj da ti tvoja dobra djela, makako bila ogromna, makako bila brojna, neće koristiti sve dok svoj život ne skončaš na djelima stanovnika žemljena. Poznat vam je hadis od Allaha ibn Suda, gdje je Allah opasan hadis, Dobuži hadis pred kraj hadisa se spominje da će biti ljudi koji će činiti djela stanovnika dženeta cijeli svoj život. Zatim će pred kraj svoga života početi činiti djela stanovnika vatre i umriti na to. Zato Allahov poslanika Ali Islava to sam. Najbolje Allahov strožnje. Najodabraniji poslanik. Jedna od njegovih najčešćih dola je bila

li ima još neko? A? Ne znam, nije. Allahumma ja muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik. Allahumma vodi koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvoju vjeru. Allahu poslanik alejhi salatu vesselam je dobio kome su bili oprošteni prethodni grijesi i eventualni jasni grijesi koje je počinio. Oprošteno je bilo sve, ali jedna od njegovih najčešćih govor bio evo, zato trebamo da mi moliti Allah subhanahu wa za postojanost. na mi da su došli ashabi, da nekoga se može porediti sa imanom ashaba, Ebu Bekra, Omer, Osman, Ali bilo kojeg ashaba, nema. Ali su došli i pitali Allahovog poslanika, sa sallam, zar se bojiš za nas? Povjerovali smo u tebe, slijedimo te. Zar se bojiš da ćemo skrenuti s pravog puta, pa je rekao, doista su sva ljudska srca između dva Allahova prsta, koji Allah okreće kako hoće. Zato nije džaba Danas je za svakome od nas najmanje preučiti 17 puta suru El-Fatiha i usuri suri na sirata mustaqim. Kako se pravi ovaj ajet? Ovaj na ova što Kod nas se prevodi manjkavim prijevodom. Uputi nas na pravi put. Ne. Već sačuvaj nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. Jer postoje dvije vrste upute. Hidajetu djelave i hidajetu tofik. Uvijek da te neko uputi na pravi put, ti neko kaže gdje je pravi put, koji je pravi put, kitaj su sunet, koji su sunet pojašnjavaju pravi put. Ali da te neko zadrži na pravom putu, učvrsti, održi i sačuva na pravom putu, to može samo Allah Uputiti te mogu mnogi, ali održati na pravom putu može jedino Allah subhanahu wa ta'ala. Zato danas nekoliko puta učimo i na Sjerovnom mustaqim, učvrsti nas na pravom putu. Učvrsti nas na pravom putu. I ne mogu se zavaravati da ako smo sada vjernici da ćemo tako skončati. To je to da se zna. Vratite se na Buharin Sahih. Kazivanje i hadis od kojeg koža se dijeli, koji vjerici ježi. Čovjek koji je bio kršćan, prihvatio islam, bio pisar objave, pisao Allahove reči, pisao Kur'an Kerim, iz plemnitih usta Allahov poslanika alihi salatu sam naučio sure Al-Baqara i Ali Imran iz usta Allahov poslanika alihi salatu sam. Bio pisao ovdje, sjedio koljenima, svoja koljena preslanio uz plemenita koljena Allahov poslanika alihi salatu. Vratio se kućanski. Hadis u sahibu imamo Bukhari. A ono je odnosno mi je sigurno. Mnogo je od nas može sebi zadavati priliku završnicu. Pa nakon što je umro, ukopali su ga, pa ga je zemlja izbacila na površinu. Prvi dan. Pa su rekli ovo je djelo Muhammeda i njegovih prijatelja. Krivo mi je bilo što je napustio njihovu vjeru. A kažu, ukopajte ga još dublje. A drugo jutro su ga ponovno našli na zemlju. Izbačeno. I treći jutro. Pa su rekli, ostavite krenu nas ne može biti sigurno. Zato treba često da bude i u našoj praksi, na Srbiji pogotovo Isus prisutna dova Allahumma jamu kalibel ulub sredite kalibjara. Allah ono, moj, o ti koji okrećeš ljudska srca, učvrsti moje srce u tvojoj, u tvojoj vjeri.